ushikirije radiyo isanganiro yakaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije mwibutsa ko aha mu gisagara cya bujumbura muri ko muratwumva kuri mirongo umunani n'icyenda n'ibikindwi mu gihugu hagati intara nyinshi muri ko mudukurikira muciye kwijana na rimwe abari mu makungu ni kuri West tatu akaburungu isanganiro akaburungu OEO Orenage nuko rero nkuko mumenyereye ikiganiro giricushikirije ni ikiganiro kibaka ryo kugira ngo namwe mufate ijambo mugire icyo mushikirije mutange ivyiyumviro byanyu intererano zanyu mu rufasoni ku makuru atandukanye aba yaraciye kuri radio isanganiro nuko rero imbere yuko nugurura umurongo ndabibuse amwe mu makuru twabashikirije nga kuri radio isanganiro mwarazumvise yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati yari yari mugwa mukuru wa politike igitega mu nama nkenguza amateka yamenyesheje yuko imiduga mirongo itandatu mishasha yukunguruza abantu igiye kuza mu misiri imbere mu kiringo kitarenze amezi abiri nga mu gisagara cya bujumbura kugira ngo isahirize kunguruza abanyagisagara ariko acamenyesha ko imodoka ziriko zirasaza ariko uko zizoca zigenda gukorera hariya ku mpera z'igisagara uno munsi rero abakurikiranye amakuru y'uno munsi mwavyumvise mu ishiramwe Atrabu ni ishiramwe rijejwe gucungera eh, ibijanye no gutwara abantu n'ibintu nga mu Burundi bamenyesheje ko iyo ngingo bayakiriye neza ariko Charles Ntinampe ba umunyamabanga w'iryo shiramwe akamenyesha ko ivyari guhera ko ari gusanura amabarabara ngo ko ivyo vyuma ayo mabarabara birayonona cyane gose akavuga kandi ko vyoba vyiza kandi ayo mabarabara asanuwe mu bijyanye n'akaranga hagiye gutangurwa ihiganwa rya cumi na gatatu ryerekana amareresi eh, ritunganywa na fesitikapu umwana ubishije ko rero ujejwe ibikorwa gutunganya ibikorwa muri iryo shyirahamwe yamenyesheje ko hagiye kwerekanwa amareresi agera kuri mirongo irindwi n'atanu akamenyesha ko gishasha n'umwaka ari uko harimo ireresi zaje ziva hanze hariya ku mugabane wa buraya mu bihugu bya bitandukanye hamwe n'ariya muri leta zunze za amerika izo reresi zikazoba ziri mw'ihiganwa nari ngozi nyene harabaye uruganda rwatunganijwe n'urwego sense rukije gucungera ibimenyesha makuru abo bahamagarira abajejwe by'imico kama bagira utugene ko boza barakora bisunze imico kama aha uh -huh. Eh, inama shikiranganji yaraye integuro y'itegeko risubiramo amafaranga leta izokoreshwa mwavyumvise uko no mwishiramwe Orcom ngo baraza barababaza ingene bigenda ariko n'ubushikiranganje bumwe bumwe yatanze akarorero ku bw'ikigega ca leta ariko Gabriel Rufsi yarongo iryo shiramwe rya Orcom rijejwe kugwanya bagi biturire ibiciro byabaye ndase kandi bikaba ndase ku bintu bisanzwe nka byose bihingurirwa hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi mm-hmm. ariko rero umubyeyi wacu leta yari ikwiye kuraba ikikoze ku bijyanye n'ibi biciro na cyane cyane ko Ah, ba mu kivugo cyabo bavuga ko umunwa wose woronka icyo urya n'umufuka ukaronka amafaranga hmm. irabe ibi bintu by'ibiciro ahanini barabe amatagisi aya matagisi kumure yotuma ah, umunyagihugu yoroherwa kugira ngo abironke byoroshe bagabanya amatagisi kuri ibi bintu biduze ibiciro na cyane cyane nk'ibintu bya nkenerwa nk'ibiharage aka gasukari umuceri amavuta barabe ukuntu bugarukira umunyagihugu nayo ahandi ho tugeze aho umwasi ashaka murakoze cyane mm, ariko manu imbere yo kugenda ryari nena kubitiye hiyo mu cibitoke bavuga ko umuceri ari 2005 ibiharage nango 2013 bahora bigura 2013 ubu vyifashe gute muri no mwanya Eh, yego mu bisanzwe umuceri ni bibiri n'amajana atanu bibiri n'amajana atandatu ibiharage ni bibiri n'atatu nk'uko bivuze mugabo ni bya bindi bito bito bito hariho n'ibya bitatu n'atanu nk'ubujone hariho abariko barondera imbuto yo gutera mu bigobe ni bitatu n'atanu bine mm. umva ko bihanitse cyane hama nk'ikibazo cy'amavuta amavuta kabisa amamesa asanzwe ahingurirwa hano mu burundi ubu icyayi kindi bitwa ikibuni cy'amacupa abiri ubu ni ibihumbi umunani cyangwa ibihumbi indwi n'amajana atanu urumva iryo beyi ntiryari rwigari rigerwa ko imbere muri kino gihugu ngira ngo naho data aho ngeze amaso ntabwo byari ryari bwigere rigerwako mhm. hariho abandi banyagihugu bavuga ko ihindagurika ry'ibihe na cyane cyane abarimyi n'ifumbire ngo itabonetse neza ngo mu gihe hari mu za mbere zimbura biba biri mu byatumye ibi biri kubiraba habaye iby'ifumbire byo n'agahomera abonwa sinari ko ndakubwira ati nko ku bintu bihingurirwa hano mu Burundi ugasanga birafise igiciro gihanitse mbere gusumba naho byahora biva hanze nk'ifumbire ubu iyo bita totahaza igeze kuri bibiri n'amajana atanu kandi tutarayihingura mu Burundi iya kera yitwayire ntiyari bwigerigera no ku bihumbi bitatu ariko igeze kuri bitanu numva nakumira ntibaraba uko babigenza bafume batuma kimwe yahora iva mu hanze yongera kugira ngo abanyagihugu tworohe cyane cyane ko ubu tugira twinjire mu irima ryo mu mhm. ariko ntidusubire guhomba nko muri ino rima rirangiye mhm. ndagushimire cyane manu namwe murakoze cyane ah, ijoro ryiza ngaho mu cyibitoke twese twese undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ariko ngo aciye aha yamaze gushika aro eh, ryo bari nkishira ryo bari gomba gukora udandaza zo kunguruza abantu nka kujya tubona za Tramwex za Mamento nkuko nyi ndibaza Yego none izo nazo bavuga zishaje zadikora nyuma y'igisagara mm. twe tugoshwa muri ya makaritsiye bakuramo za tukutuku n'amamoto n'amakinga ivyo ndibaza ntihagira ko ingingo shigwa mu ngiro abahinga baraja hamwe bakashikiriza icegeranyo bakerekana aho zizokorera n'aho zizoca n'aho zitazoca yego biyane reka tujye kukindi naco mhm. ibibazo ibibazo jewe mbona vy'amabeyi ahingaha mu burundi wacu nk'ivyahe mu ntengo nta kintu na kimwe ubu guhera ku isabune amamesa ikintu cyoroshe ngaha mu burundi wacu ni umunyu wonyine gusa mm. none none viyane uri kuraraba leta yari kuri kuraba kwera icyo dufasha kwera karaba yuko ibintu bimwe byova hanze nk'ibyoboneka bikaza tukaraba yuko abanyagihugu twopfungura ikareka abanyagihugu nk'abantu bato bato tugomba dukubitike rwose kwera duhebe dukome mm-hmm. uti baze bararaba binjize ibiva hanze byinjire mu gihugu baraba ibyova hanze ko byoza kugira ngo abanyagihugu bato bato tworoherwe mugabo rero nta munyagihugu muto muto ntawe utari muto muto ndabona ku makuru navuga ni ku bijyanye n'ibiciro ni ukuvuga rero eh, nsi nk'itangazwa n'ukuntu ibiciro biri biraduga aha mu burundi wacu hmm. kuko maze kubona ko leta nawe nyine ishaka kudandaza byanjye nashye mbona ko umenga ni ikibazo hmm, leta ishaka kudandaza ngaha ndashaje hmm. mugabo jeje nabwumve aho leta irankura ibintu by'amasoko dufate nk'akarorero ibisoya cyane ibiharage n'imiceri mm-hmm. ikibazo aba rero ni iki namaze kubona yuko genda umudandaza na leta yabaye umudandaza mugabo urumva niwe mubyeyi wanjye cyose mm-hmm. abari nasaba yuko nkatwe tuba turi ku mipaka turafise ukuntu tuza turasimbira hakurya tukarima hanyuma tukaronka udusoya tudufasha gufungura akagari k'ibigori mugabo mm-hmm. muri icyo gihe nyene leta ntitwiyumvira ko nka bene gihugu twagiye kurimira aho hakurya kugira ngo tugarukane ngaha mu wundi wacu rusange n'imiryango twari twasize ngaha mm. rero ngaha rero ntabisaba ari uko nimba kabisa ibyo tubona nimba aribyo babona abari ku burongozi bw'igihugu bari kureka ibidandazwa byo hanze by'ibifungurwa bikinjira mm-hmm. hanyuma kuko twebwe abanyagihugu bato bato niko tuhagwa abagwiza tunga abo baca bagenda hari hakurya mu bindi bihugu bakaca batwara imodoka byabo bikaca biza gushomba za bintu bitwara mu bindi bihugu mhm. Gasho sanga usanga babikora birabisha nko mu rwanda bari ngaho i tanzania nyine kandi ibyo turabibona kuko babigurira twebwe nyene tuba imyenga ngaho ku mipaka Mm-hmm. baca badusanga bakazajya kugura umwimbi ngaho nyine bakarushaho kurongorana n'ibi mu rwanda ushyigikira icyiyumviro cya mugenzi wawe munengo ahejeje kuvuga ko leta yoreka ibifungwa bivanze bikinjira ku bwinshi kugira ngo ibiciro bigabanuke yego mm-hmm. ndabukengurukire cyane jado mm-hmm. nakire undi munywanyi aro Kijewa hakizimana muri ruyigi hakizimana ndi umuceri eee eh. eh, igikombe kigeze ku gihumbi n'amajana atandatu igikombe ego igikombe kijya nka kijya nyine igikombe kijya cy'inusu ego mhm. hanyuma ibiharage nabyo byifashe gute ibiharage bigeze nkuko ibikombe ku majyana indwi bona cyane cyane nagomba gushyikiriza amakuru numvise muvuga ibijyanye n'iby'amakoperative mhm. twebwe twafise koperative ku mutumba twari dufise koperative ku mutumba wa nyabibondo mm. tumaze kuba dufise iyo koperative indongozi z'iyo koperative baraduka bararya amahera iyo koperative yose mhm. kugera imirimo yose twari dusanzwe turangura ihagarara ariko harabaho inzego za komine zirahaguruka mhm. zirafata abo bantu bamwe bamwe bagize iyo komite ya koperative barasubiza amahera yose bariye mm. habamo umwe ntiyayasubiza hama baramujyana mu gasho n'ubu aracafunzwe mm. ariko abandi bose barasubiza ariko twebwe nk'abanywanyi ba koperative twari tugize iyo koperative twarabutse iyo dutura umutwe ibibazo nayo yishyuwe yishyuwe komine twebwe nk'abanywanyi twarabutse ayo duciye nayo tumira abanywanyi ba koperative ntacyo mwatoye nta na kimwe hamwe we nk'abamenyesha amakuru ndabasabye ndabatakaniye umuduho dutakamira mudushikire mu santire wa komine nyabiraba mhm. mumutubarize kuko ico kibazo niwe gifise muntu turumva nayishyuwe yishyuwe mw'ikomine twebwe nk'abanywanyi ba koperative ntituzi na kimwe twarabuze aho duciye ntayo tumira nk'imyaka ibiri dukora yose nyakubahwa umumenyesha amakuru none udasi uretse uyu yafashwe agafungwa ko yatwaye amahera hari abandi bakorana muri komite canke muri bakorana abandi bakorana muri komite bose ayo bari bariye bari bayasubije nyakubahwa umumenyesha amakuru none basubije yaciye aja hehe bayasubiza yagiye mw'ikomine oya reka reka amavuta ntihatari ibiharage amasabune gutyo mm, ntihatari ushatse kuvuga iki tomo uragira ko niyo mwanya wawe wahawe ijambo ni ukuvuga nka twebwe nyine usanga nka twebwe turi abanyagihugu bato bato usanga nyine ari hatari rwose kuko kubera neza turonye ukuntu dushobora kuronka nk'utuvuga utuvuta ubutugurwa gute ngaho impungwe hari amahera je numvise ajya imiliyoni 10 koperative yatanze eh ubu bariko barashaka ngo yuko ngo abenegihugu ngo badisubiza mhm. none bayaduhaye ko bayaduha tuze kuyakoresha imigambi none iyo migambi twakoze sinzi ko ariyo dusubize tudandaze tubasubize ayo mafaranga je ajyanye n'uko yahora duhereza akanyobwa mu kayogoro niba yatanguranye na komine kayogoro mm. bamwita kabwa asi mugabo turabura twa tunyobwa twitwa amusiteri na twa tunyobwa bita primuzike primuzike batwita eh, primuzike utwo tunyobwa turaboneka sinzi utwo tunyobwa twitwa baramufatiye ibihano n'ibyo ari byo mm. aro mm, eh, ndakumva fisto eh, hanyuma mm. ku bijyanye n'iki cy'umunyakubahwa umushikiranganje umushikiranganje wahe Eh, uyu mushikiranganji mu bijyanye n'iyi miduga yo kwiyungurura eh. none mwebwe murahapfa mwumvise yuko yatanze ubwo buryo bwo kwiyunguruza mugaca mujya ku ntuzaye eh, ku nsamirizi y'iradiyo mukabishyikiriza mutabishishoje neza nanjye nari nkurikiranye ku biganiro ku kibazo cy'uyu mwene wacu yarahise kuba basasi zizoba z'abenegihugu cyangwa zizoba iza leta nuna none ko icyo mwamaze kugishikiriza mwebwe nimwe mwabishishoze zeneza mm, kumbure fisto ya amahoro ijoro ryiza eh, nagomba nakubwire kuri ico Eh nanda kugiuti kwa mbele uzo telefone kumusi wa mbele uzo telefone mu kindi kiganiro citwa wa bavugwa maki niyo mutushikiriza amakuru be nayonye ubu mungira ico shikirije kumakuru tuwa tukwa wa shikirije ku radio. Aha. Uh -huh. aha ntacyo umuzungu wasakwasa buke niba rero ah, urumva narose nk'ibice mirongo irindwi ku ijana sawa kaze rero ugiye ushyikirije ego urumva ngewe kabisa buriya bijya bice bishika amajana atatu na mirongo itatu na bine by'abakenyezi bapfa ariko bagiye kwibaruka eh. Eh, abo bakaba bapfa mu bihumbi ijana urumva kabisa bo ni benshi mm. rero kabisa ibyo bice ni byinshi abo bantu bahura ni benshi burema Ah, abakenyezi bagiye kwibaruka bagiye gutanga ubuzima baba bagiye kungura igihugu burema babirabe ntagire ibintu bizoshishikara kubyo biragenda uko nyine mm, baze barabikurikiranira hafi ntibabandanye basiga ubuzima ariko baribaruka ego kabisa kuko bajya ah, bakora ibikorwa bihambaye nabo gukurikiranwa na cyane mhm. ayo nayo bisigaye mbe nk'iyo mvubu yoyo iyo mvubu yoyo ntibareke kujya bayishengera rero ntagire uzokomeka ahitanywe n'iyo mvugo ariko ariko riravuga ko ibonone rimwe na rimwe ibyabo Eh, ibyo ubu bishikiriza abahinga babizi kuko bobo ntacyo bafise bogira kuko ntibaye intungwa buja kuragira mm. eh, shyiraho murakoze mugire ibihe byiza kuri radiyo sanganya nawe urakoze cyane toma ngaho ikinyinya Nakiri undi munywanyi ku murongo aro aro Aha, munywanyi nibikunze ko tuvugana ariko mu buhinga bw'ivyuma engineer kabisa ndabona hari yanyu ibintu ariko abana alu alu Alo Eh mwiriwe neza Ni sawa Eh bakwita nde? nakire undi munywanyi habaye hewe abonye ko ushobora kugura uduseke twama message cyangwa twa internet uciye kuri eko kashi yawe oya reka emwe fyonda akanyenyeri ah. amajana na mirongo ine na kane mhm. akadirisha uhitamo mhm. gatatu mhm. Drink on the beat. Drink on the beat. ndamenyeshe ko ikiganiro nigira icushikira icushikirije mu abacuguru akaradiyo ushobora kuba uvuye guhakura he eh, hariya guhakura Albert abavumbi baryo batuvuze ibitiba ukasanga ikiganiro cyatanguye ni ikiganiro nigira icushikirije undi munywanya zamaze gushika ku murongo aro ntabwo mm. barabara bazi nyine bayikure bayifute hama turabe umwe tuyarange none iyo ijeho mu bijyanye no kugitanga bigenda gute oya kije nyine ni ingorane kubera imoto ni nyinshi imodoka ni nyinshi wumva nyine ni ugutonda umunsi umwe kiraragiheza mm. ahuye twe twasaba turabe nyene kungene botworohereza mhm urakoze sawa sawa ijoro ryiza vyani yego namwe gatonda gatonda tukwebaza bakubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe mwiriwe mwiriwe mm ni mpore aroyiti mu kayo mu komine ya bwera mhm kaze aroyizi tugira icyo ushikirije eh ku makuru mwadushikirije mm. kandi mu byo twumva none gaye mu ibintu by'ibiciro eko eh, two turafise amakeka cyane turabona ko nk'igitero kiva hanze tukabona ko ibindi bindi bizinze biva hanze none nk'ibi bintu by'impeke twiyimburira amavuta y'isabune byakorerwa igihofu yaho mu aro hasi mhm. aroyiza kabisa nta mubaza akabazo kumbure ngo aza kugaruka aro mm, mwiriwe hagarara neza iyi telefone yawe niri kirumvikana neza umuntu batazi irandi nagomba kuvuga yuko nibarabe bagerageze barabe leta ntigerageze irabe iduha igitoro koheri aha turarembye yego verema ifashe ni ukuri mparuye iraba nyine yogerageza ipfumu iraba abantu babishoboye bakidandaze basi mm. irega ni ivuga abanyagihugu dufate mparuye ababishoboye bakidandaza apana umuntu umwe namwebwe mugire akazi keza murakoze nakiri umunywanyi wa nyuma anyarutse anyaraguritse nda ngende ndamwakiriye aro alo eh ndagwaye mwiriwe mwiriwe mwiriwe eh ninda twakuye Leos Kabuyenge Leos Kabuyenge Ego eh nyarutse Leos Gogo ingorane nizo zibiciro nyine zinu atobwa ari ntara y'ikuko ngakora ingorane Mm gute ayikabuyenge sawa sawa nuko rero ni leonce niwe aciye aturangiriza ikiganiro cy'uno munsi gira icyo ushikirije mwakoze cyane mwese mwari mugiteza abiri ndabashimire ababigoye bakatwakura kugira bagire icyo bashikirije Emmanuel yatwakuye ari mu kibitoke ndingiti yatwakuye ari muri komine gisagara desire yatwakuye ari kinyinya munengo yatwakuye ari buhiga hariho na jean dodier yatwakuye ari gihofe thomas yatwakuye ari gisuru odasi yatwakuye ari nyabiraba gise yatwakuye ari mu eh, ruyigi hari ibweru akaba na Fiston yatwakuye ari mu Kayogoro Nzeyimana yatwakuye ari mu Huta Butoyitoma yatwakuye ari Kinyabitsinda hari Yohani yatwakuye ari mu uh, ari hariya mu ma, hari Makamba ari nabace yaturangiriza ikiganiro gira icushikirije cuno munsi mwakoze mwege mwese mwari mugiteza abiri yakoze engineer Ndwayo Albert yari mu bw'ivyuma yari katuma kino kiganiro kigenda neza yafashije no kwakira amatelefone yanyu wakoze Ndwayo mm, ngo kandi ngo arabifurije na weekend nziza eka nanjye rero